Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում առագաստ երիտասարդական ծրագիրն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուի Բաղդասարյանը։ Օրվա եթերաժամին մեր տաղավարում կհյուրընկալվեն Բերձորում բնակվող Տերև Տիկին Մուշեղ եւ Մարինե Մովսիսյաններն իրենց փոքր դստեր Լուսինեի հետ։ Բարեկամներ, մեր զրույցն առաջարկում ենք վարքյաններ անց։ Տեր եւ Տիկին Մուշեղ եւ Մարինե Մովսիսյաններն արդեն թորուն են։ Առաջնեկը Մարիամը փոքրիկ մանեին ընդամենը 5 ամիս առաջ լույսաշխար բերեց ծնողներին դարձնելով երիտասարդ տատիկ ու պապիկ։ Եվ երբ տատիկն է գրկում նրան, անծանոթը կարող է նույնիսկ կարծել, թե փոքրինչ ուշացումով ծնված մանեն Մուշեղի եւ Մարինեի աղջիկն է։ աղջիկ Մինչդեռ նորացինը նրանց թորն է Արցախի պաշտպանության սահմանը հսկող Հովհանեսի եւ 4-րդ դասարանում սովորող Լուսինեի Զարմուհին։ Երկուսն էլ երջանիկ են Աստվածնծապարքևով։ Միաժամանակ ծերության մասին ով է փորձում մտածել։ Դժվարություններն ակնառու են, բայց հաղթահարելի, որովհետև սերն է ընտանիքի հիմքում։ Բոլորն իրենց տեղում սահմանապահ Հովանեսն առաջնագծում, աչք են բացում Հովանեսի մասին են մտածում, աչք են փակում, դարձյալ Հովիկն է խոհերի տիրակալը։ Մարինեի խոհերում միայն որդին Հովանեսը չէ, սահմանին կանգնած բոլոր զինվորականները, որոնց Աստծո աչին Հովանի տված վստահում եւ սпасում են ծնողները, քույրերն ու եղբայրները, հարազատներն ու մերձավորները։ Ցանկանում ենք, որ Աստված իրանց հետ լինի, իրանց ամուր ձեռքով պահի, բոլոր մեր զինվորներին շնորհակալություն ենք հայտնում, իրանց ուժը կորով, որպիսի կարողանանք մենք այստեղ հանգիստ գլուխները սնենք բարձին։ Մուշեղն ու Մարինեն ընտանեկան եւ ընտանիքից դուրս հանրային կենսակերպով են ապրում։ Ամրանը մասնակցել են ընտանեկան ճամբար 2015 երիտասարդական միջոցառմանը, ներկայացնելով Մանե թիմը։ Բերձորում մասնակցում են Բերձոր ազգագրական համույթի ներկայացումներին, երգում են, ապարում են։ Լուսինեն ժառանգել է արվեստի գեները, նկարում է։ Ինչ է նկարում Լուսինեն։ Պատկերացնում եք, աղջիկը նկարում է սև թթի ծառ Իսկ երևում է, որ թութը սև է հարցին, Լուսինեն պատասխանում է՝ «Ուշադիր նայելու դեպքում իհարկե»։ Իմ նկարը նկարեցի մի մեծ արև, կապույտ երկինք, կանաչ տերև, մի աղավնի, ջերմակ ջերմակ, մի քարե տուն, մի կանաչ բակ, մի լավ քույրիկ, մի լավ հայրիկ, մի լավ մայրիկ, իսկ վերջում էլ մի քար զինվոր, որ պահպանի այդ ամենը գիշեր ու զոր։ Ընտանիքում ամենաշատը դու ինչն ես սիրում, որ հայրիկը, մայրիկը ինչպիսին լինեն, ինչ անեն, ընդհանրապես շատ ես պահանջներ դնում հայրիկի, մայրիկի արչև, հատկապես դու փոքրն ես, քո պահանջները հավանաբար շատ շատ լինեն ունեն։ Մի քիչ երևի նաև երես առած, հա։ Հեծանիվ, հերախոս, մեկ էլ բարություն։ Իսկ խաղություն անբնույն։ Լուսինե, իսկ մաման եւ papan միշտ են քո բոլոր ցանկությունները կատարում։ Համարյա։ Շնորհակալ ես։ Այո։ Չափը չես անցնում։ Չգիտեմ։ Իսկ իրականում շատ են լուսինեի պահանջները։ Լուսինեն պահանջում կամ խնդրում է այն, ինչը որ հնարավոր է գտնում, որ մենք կկատարենք։ Այսինքն պահված ցանկություններ դեռ կան։ Այո, իհարկե, պահված ցանկություններ ցանկացած երեխա ունի, միշտ երազանքներով լիքը։ Լուսինեի ցանկությունները գրեթե կատարվում են, որովհետև ընտանիքում մնացել է միայն ինքը առայժմ։ Դրա համար էլ երևի թե աշխատում ենք մեծ մասամբ բավարարել ցանկությունները։ Լուսինեն մի քանի օր առաջ իր ամենամեծ ցանկությունը հայտնեց, որ իր եղբայրը բանակից շուտ վերադառնա, շատ էր կարոտել եղբորը։ Իհարկե նա կվերադառնա, իսկ ինչքան է մնացել ծառայելու։ 1 տարվա ծառայող է, մի տարի եւս։ Եվ որտեղ է ծառայում։ Մարտունու պաշտպանական շրջանում, մարտական դիրքերում։ Մարիամը փոքրիկ մանեին է մեծացնում, Հովանեսն ընտանիքի խաղաղությունն է ապահովում։ Լուսինեն սովորում է դպրոցում եւ նկարում։ Մուշերն աշխատում է Բերձորի համար երկու դպրոցում եւ պարում է։ Մարինեն Խաշաթաղի շրջանի վարչակազմի գանձապահն է։ Մարինեն երգում է եւ նրա երգը օրորոցային է։ Օրորս իմ շորորս իմ քնենաս, օրորս իմ շորորս իմ քնենաս, դում պստիկից բարով զորնաս հարսարնաս, դում պստիկից բարով զորնաս հարսարնաս, էլեք լաոդի էր հեծնենք երթանք ասնինք սուրմալու, Հելեկլաոզի երհեցնենք երթանք հասնենք սուրմալու, կանաչ կարմիր գոտի բերինք փեսինք ոս պատկապելու, կանաչ կարմիր գոտի բերինք փեսինք ոս պատկապելու, հելեկլաոզի երհեցնենք երթանք հասնենք մուսասուն, հելեկլաոզի երհեցնենք երթանք հասնենք մուսասուն, Էրթանք փարվինք մեր սարերուն սիրասուն, Էրթանք փարվինք մեր սարերուն սիրասուն, օրորս իմ շորորս իմ կնենաս օրորս իմ շորորս իմ կնենաս դում պստիկիս բարով զորնաս հարսարնաս դում պստիկիս բարով զորնաս հարսարնաս Տիկի Մարինես ավելի շատ ռազմակոչ է քան օրոցային Սա ավելի շուտ երևի թե սրտից բխող հայմոր ցանկությունն է, այսինքն երեխային ծնելը, մեծացնելը, երեխային իր նպատակին հասցնելն է։ Բոլոր հայր մայրերի, բոլոր հայր ընտանիքների նպատակը։ Երգը մեզ հուշում է, որ դարեր շարունակ մայրը օրորոցային երգելով հանդերձ երեխային ծնված օրվանից սերը եւ հույսն ու հավատն է ներշնչել կորցրած երկիրը յետ բերելու։ Այս երգը մենք չենք գրել, սա ազգային երգ է։ Հենց այսպիսի բառ բառերով։ Դուք երկում եք պարզապես եւ իհարկե կուզենայի, որ այս երգ այս օրոցայինը կորցներ իր արդիականությունը, բայց Փարք Աստծո որ մեր մայրերը չեն մոռացել կորցրած հայրենիքի մասին եւ այս երգը հենց մեր հայրենիքը վերադարձնելու հետ բերելու գերությունից ազատագրելու կոչն է եւ կարծում եմ հենց ձեր Հովանես տղան իր ընկերները ժամանակին Հովանեսի հայրիկը Մուշեղը կատարել են իրենց պարտքը եւ շարունակում են կատարել իրենց պարտքը։ Սիրելի Մուշեղ եւ Մարինե, ձեզ հայ հաճախ եմ հանդիպում Բերձորի եկեղեցում, ինձ թվում է դուք նաև հավատացյալ ընտանիք եք, Քրիստոսի զինվոր եք, քրիստոնեական դաստիարակությամբ ձեր երեխաներին մեծացնող ծնողներ եք նաև։ Առանց հավատի հնարավոր է ընտանիք, հայրենիք։ Կարծում եմ ընտանիքը հենց քրիստոնեական առաջին բջիջն է, որովհետև կար Ադամը դրախտում, բայց չկար Եվան եւ ինչ որ բան կիսատ էր։ Եվ հիշենք, երբ ջրհեղեղ եղավ, Նոյը տապան դրվեց ոչ մեն մենակ, այլ դարձյալ կնոջ հետ։ Իր ընտանիքով, իհարկե։ Նախ մարդու հավատքը դրսևորվում է իր ընտանիքում, երկրորդ իր շրջապատում, իր հասարակության մեջ եւ այնուհետեւ իր հայրենիքում, իր ժողովրդի, բայց այդ ամենը ես կարծում եմ պետք է լինի եկեղեցու շրջանակներում, եկեղեցու դավանանքով, որտեղ դարերով անցած կրակի միջով անցած դավանություն եւ վարդապետություն ունի եկեղեցին։ Դուք ճիշտ նշեցիք, որ մենք ընտանիքով միշտ աշխատում ենք հոգեվոր առողությունները բաց չթողնել, պատարակի մասնակցել, հաղորդություն ստանալ, սուրբ խորհուրդներին մասնակցել, որտեղ առանց հավատ պատքի իմ կարծիքով իմ անձնական կարծիքն եմ ես հայտնում, կյանքն ընդհանրապես անիմաստ է առանց հավատքի։ Իսկ ընտանեկան կյանքը եւ ընդհանրապես, բայց մասնավորապես ընտանեկան կյանքը, քանի որ այսօր ընտանիքի մասն ենք խոսում, հավատքով շաղախված սրբացվում է ընտանեկան կյանքը։ Երջանկությունը դառնում է ընտանիքում կատարյալ, եթե հավատք կա նրա մեջ։ Բայց եթե հավատք չկա, հեքիաթի ասացի պես հազարան բլբուլն է պակասում։ Ձեր տանը ամեն ինչ կա, ձեր այգում ամեն ինչ կա, բայց հազարան բլբուլը պակասում է ձեր այգում։ Դա հենց հավատք նպատակն է իմ կարծիքով, որ դրվել է հեքիաթների մեջ։ Այո, իհարկե, մենք հոգևոր ընտանիք ենք, հոգևոր ասելով նկատի ունեմ, որ մենք ընտանիք հավատում ենք Աստծուն, Քրիստոսին, խաչելությանը եւ հարությանը։ Երեխաներս նույնպես դաստիարակվել են այդ ոգով եւ Քրիստոսի սերն է, որ մեզ պահում է, մեր ընտանիքը պահում է ամուր եւ երևի թե առանց Քրիստոսի, եթե մեր մեջ չունենանք Քրիստոսին, մենք ոչինչ ենք։ Մենք չենք կարող մեր ընտանիքը պահել ամուր։ Մուշեր ինչպեսին կարող է լինել մանկավարժ դպրոցում եւ մանկավարժ անվարժ նաև տանը, որովհետև դուք ձեր երեխաների համար եւ հայր եք եւ մանկավարժ եք։ Այսինքն նրանց հնարավոր է դպրոցում բացահայտում եք ավելին, քան կարող եք բացահայտել տանը տանը ես սովորաբար կատարում եմ հայրիկի պարտականությունները։ Իհարկե հայրիկը, եթե ունակ է, նաև ուսման մեջ կարող է տան օգնել, ինչքան կարողանում ենք օգնում ենք նաև ուսման մեջ, Դպրոցում ես իրանց համար միայն մանկավարժ եմ։ Իմ երեխաներ ինձ դիմում են ազգանունով ընկեր Մովսեսյան եւ ոչ մի հայրիկ։ Դպրոցում հայրիկ չկա։ Եվ խիստ է հավանաբար, եթե դասը չի սովորել Հովանեսը կամ Մարիամը կամ հիմա Լուսինեն, ինչ է քանելու։ Նախ ինչ որ օրենքով սահմանված է անբավարար գնահատական, տանն էլ արդեն հայրիկը գիտի թե ոնց կպատժի։ Այդ ստացած անբավարարի համար։ Ուսման հետ կապված հիմնականում ծանրաբեռնվածությունը հայրիկի ու սերունն է։ Ինչ ինչը քիչ է հիմա ընտանիքներում, որովհետև անմիջական երեխայի հետ պարապողը դաստիարակողը հայ ընտանիքում միշտ եւ այսօր էլ այդպիսին է։ Մոր ուսերին է ընկած եւ տան հոգսերը, եւ երեխաների դաստիարակությունը, Ժամանակի հետ կապված ժամանակի առումով եւ ինչու՞ չէ նաեւ գիտելիքի չեմ կարող չշեշտել հայրիկի ժամանակը առավել է ես ուշ եմ վերադառնում աշխատանքից դրա համար ծանրաբեռնվածությունը հայրիկի վրա է Փարքաստո որ նաեւ այսպիսի հայրիկներ ունենք որոնք ավելի դասյարակող են տանը եւ նաեւ դպրոցում որովհետեւ եթե նկատել եք հայ դպրոցներում քիչ են տղամարդ մանկավարժները եւ ցավոք սրտի իսկապես որովհետեւ տղա երեխաները դպրոցականները տղաները մի տեսակ փափուկ են մեծանում կնոջ դաստիարակությամբ չկա տղամարդու դաստիարակություն այսինքն այն ոգին այն ուժը այն կոշտությունը ինչու չէ նաև այսպես ասենք ինչպես որ տղամարդը կարող է դաստիարակել եւ կինն էլ բնականաբար ավելի ներող է ավելի զգացմունքային է ավելի հեշտ է հարմարվում ստեղծված իրավիճակի, ինչը չենք կարող ասել տղամարդ մանկավարժների դեպքում, որտեղ եթե տղամարդը մանկավարժն է խոսում, արդեն երեխա երեխաները եւ զսպված են, եւ ուրشادիր են, եւ հավաքվում են կարծես։ Դուք իրավացի եք, վերջի ավելի ճիշտ մի 20 տարի առաջ հայկական դպրոցը դատարկվեց տղամարդկանց հետ, որտեղ տղամարդը ցածր աշխատավարձով ուսուցիչ չէր կարողանում ընտանիքը պահել։ Նույնիսկ տնօրեններ սկսեցին դուրս գալ դպրոցներից։ Հետո մի քիչ հարցը կարգավորվեց, բայց ձեր նշածի հետ ես համաձայն եմ, գերակշռող մեծամասնությունը կանայք են աշխատում, ինչը անշուշտ ցանկալի կլներ շտկել, բայց բայց այդ ամենը կարծում եմ մեր ղեկավարության ուշադրության կենտրոնում է։ Երևի թե բարեփոխումների միջոցով կրթական համակարգում հարցը կկարգավորվի եւ ավելի շատ տղամարդիկ ընդգրկված կլինեն։ Վերջիվերջո, եթե մենք նայենք մեր պատմությանը, մեծ մանկավարժների անուններ հիշենք, նրանք տղամարդիկ են, դե Մեսրոպ Մաշտոց, Մանուկ Աբեղյան եւ այլն, նրանք տղամարդիկ են եղել մեծ մանկավարժները ավելի շատ, քան կանայք։ Միտումը կա, կամած-կամած կրթական համակարգում, ինչպես նաև կարծում եմ, մյուս բնակավարներում էլ ծրագրեր են իրականացվում եւ առաջ խաղացումը նկատելի է։ Մուշեր դուք քիչ առաջ նկատեցիք, որ շատ տղամարդիկ թողնում են մանկավարժությունը զուտ ֆինանսների պատճառով, որովհետեւ այդ աշխատավարձով ներկա պայմաններում ընտանիք պահել հնարավոր չէ եւ ուզում եմ հարցս ուղել Մարինեին, որովհետեւ ինքը մասնագիտությամբ ֆինանսիստ է եւ կարծում եմ այս հաշիվներ ինք ավելի լավ կարող է իմանալ։ Գումարը Մարինե։ Այո, բյուջեն, ընտանեկան բյուջեն։ Տիկին Մարինե, դուք աշխատում եք ընտանիքով եւ դուք եւ ձեր ամուսինը հնարավոր է պարզապես աշխատավարձով ընտանիք պահել։ Բնականաբար ոչ, այսօրվա աշխատավարձը չի բավարարում երևի թե ոչ մեկին։ Մանավանդ մանկավարժի աշխատավարձը Դրա համար մենք աշխատում ենք մեր շրջանակներն ավելի սեղմել եւ հնարավոր խնայողություններ անել, խնայողություններ անել, տնտեսել եւ առաջնայինին ենք տալիս, այսինքն փորձում ենք լուծել առաջնային խնդիրները։ Այո, իհարկե, առաջնային խնդիրներ, որովհետեւ եթե մեզ մի փոքրիկ չնչին բյուջեն, բյուջեն չեղքենք, էլ չենք կարող վերականգնվել։ Եթե մի քիչ առատաձեռն եք, ուրեմն բյուջեն չեղքված է տալիս։ Այո, իհարկե։ Իսկ տնտեսությամբ չեք զբաղվում հատկապես Բերձորում, որովհետեւ բնական պայմանները թույլ թույլատրում են։ Բնական պայմանները թույլատրում են, եթե ունենանք ռոռոկման ջուր։ Դերձորում տալիս են 2 օրը 1-1 ժամ խմելու ջուր, որը աշխատանքի հետ մեկտեղ մենք չենք կարող օգտվել բնության բարիկներից։ Միայն պտուղներից կարող ենք օգտվել ծառերի, իսկ հող մշակել չենք կարող, որտեղ նախ ջուր չունենք։ Երկրորդը մեր ժամանակը չի բավարարում։ Մենք երկուսով էլ աշխատում ենք, դուրս ենք գալիս տանից, տանը մեծ չունենք։ Բնականաբար մեր ժամանակի հետ ֆիզիկապես մենք չենք հասցնի։ Իսկ գոնե մրգեղենը ծառատեսակները։ Ամուսինս բավականին դրել է պտղատու ծառեր, հատապտուղներ, որոնցից կարողանում ենք օգտվել եւ շուկայից չգնել։ Իսկ վաճառքի հանեք։ Վաճառքի չենք հանում, միայն բավարարում է մեր մեր կենցաղին, մեր տանը։ Մուշեղ իսկ մեղվապահությունը, որ այդքան էլ կարծում եմ շատ ժամանակ չի խլում եւ ջրելու խնդիր էլ չկա, որովհետեւ արևային պայմաններ են, կարծում եմ շատ մարդիկ նույնիսկ ոչ Բերձորցի եւ Ստեփանակերտից եւ ուրիշ տարածքներից ունեն մեղուններ, թեթակներ։ Մեղվապահության մասին լուրջ մի քանի տարի առաջ սկսեցի մտածել, նույնիսկ փետակներ ձեռք բերեցի, 4 հատ փետակ ժամանակ, բայց հետո հասկացա, որ դա բավականին ժամանակատար աշխատանք է։ Նույնիսկ գիրք ձեռք բերեցի եւ այլն։ Իմ աշխատանքի հետ մտածեցի, որ չեմ կարող համադրել։ Պետակներս վաճառեցին, բայց ես ինչ օրինաչափություն եմ նկատել Բերձորում։ Այն մարդիկ, ովքեր մեղվապահությամբ են զբաղվել, պետակները շատացնելուց հետո թողել են պետական աշխատանքը եւ անցել են լրիվ մեղվապահության, ասենք մի 40-50 պետակով արդեն զբաղվում են միայն դրանով։ Ավելի ձեռնտու աշխատանք է դա ըստ էության։ Նախ նրանով է ձեռ լեռնտու, որ չի հարկվում պետության կողմից ամբողջ աշխարհում կարծեմ թե մեղվապահները հարկ չեն մուծում ոչ մի տեսակի։ Դա գյուղատնտեսության նպաստող, փոշոտող, այսինքն շահագրգռում են պետական մարմինները, որ ժողովուրդը զբաղվի դրանով։ Մենք ունեցել ենք նաև, որ նոր ենք եկել վերաբնակեցվել Բերձորում, ունեցել ենք միջև մի 15 գլուխ խոշոր անասուն։ Բայց նորից անդրադառնան պայմաններին, որ անասնապահ չուներ Բերձորը, եւ մենք աշխատանքի հետ մեկտեղ չենք կարող անասուն պահել։ Մենք անասունները դրա պատճառով վաճառել ենք։ Իսկ շատ է զգացվում պակաս ֆինանսների, այսինքն կան այնպիսի ծրագրեր, որոնք չեք հասցնում ֆինանսների պատճառով, գումարից նեղվում եք։ Իհարկե, տան վերանորոգման խնդիր ունենք, Օրինակ իմ տունը պետությունը տվեց, բայց վերանորոգած տուն չի։ Տարեց տարի 15 տարի Բերձորում ապրում ենք ընտանիքով։ Ամեն տարի ես վերանորոգման աշխատանքներ եմ կատարել, այս տարի էլ կատարեցի եւ պիտի կատարեմ, այսինքն մի քիչ գումար հետ գցելով ամեն տարի կոսմետիկ վերանորոգումներ։ Նկատի չունեմ այդ պատերներ կել եւ այլն։ Կոսմետիկ եւ նաեւ հիմնական աշխատանքներ ամեն տարի անում են։ Եթե գումարը մեծ ունենանք, մի տարվա մեջ ամբողջը կանենք, իհարկե։ Իսկ Հովանես, որ հիմա ծառայում է է սահմանապահ է, ուսանող է նաև։ Հովանեսը, այո, Երևանի Պետական Համալսարանի ինֆորմատիկա եւ կիրառական մաթեմատիկա ֆակուլտետի անվճար սովորող ուսանող է, պետպատվերով սովորող։ Ո՞ն է Փարքաստան վճարը, որովհետեւ ինչպես պիտի հասցնեիք։ Մեր մեծ աղջիկն էլ տնտեսագիտական համալսարանում անվճար սովորեց մագիստրատուրայի։ Երևանում դարձա։ Այո, ընդունվեց նորից անվճար մագիստրատուրան մրցույթին մասնակցելով մեր կրթության նախարարությունում։ Առաջի կուրսն ավարտեց, երկրորդ կուրս արդեն փոխադրվեց նորից անվճար։ Մեր երեխեքը մեզ նվեր են տվել գումարային առումով։ Գեները ժառանգել են եւ երևի թե նաեւ Լուսինեն անվճար կարող է քրոջ եւ եղբոր ճանապարհով է գնում։ Մի հոգսից էլ կազատվեք։ Ես կարող եմ նշել եւ շնորհակալություն հայտնել այդ առումով իմ երեխաների հորը, քանի որ իր ջանքը, երանդը այդ ամեն ինչի մեջ զգալի է եւ շատ շատ ներդրումը հոր ներդրումը շատ մեծ երևում է ընտանիքում։ Արդարացրել է։ Այո, արդարացրել ստացել է եւ ես չեմ կարող չասել, ես Իրանն եմ, այսինքն միջև սա էլ ասել եմ, որ Իրանն է։ Այդ անվճար սովորելը մեր երեխաների իրա հաղթանակն է, այսպես ասեմ։ Չեք սիրում, որ ձեզ գովում են մուշեղ։ Շատ ասեց, երկար ասեց։ Իսկ դուք իմ երեխաները ինձ վարչահատույց եղան։ Նկատի ունեմ Մարինեի հանդեպ ձեր վերաբերմունքը։ Ինչպիսի մայր է Մարինեն եւ ինչպիսի տատիկ արդեն։ Նա պարզապես հնազանդվեց ձեզ, դուք մի փոքր դիմախաղով ցույց տվեցիք եւ ինքը չշարունակեց լրրեց գովաբանել։ Ինչպիսին է ձեր վերաբերմունքը, ձեր գնահատականը, ձեր կնոջը որպես մոր եւ արդեն այլ տատիկի մասին։ Ես իմ Մարինային շատ եմ սիրում։ Բավական է։ Եվ ամեն ինչ ասվեց։ Ասված է։ Մենք մեր ընտանիքը կառուցում ենք փոխադարձ սիրո եւ ըմբռնվածության վրա։ Մենք իրար կարծիք հաշվի ենք առնում։ Նույնիսկ մենք մեր երեխաների կարծիքն ենք։ Մեծ երեխաները ինձ ասում են. «Պապա, մենք որ փոքր էինք, դու մեզ ուրشادիր լսում էիր, ինչ ասում էինք»։ Կարևոր հարցերում ես ամբողջ ընտանիքը հավաքում եմ, ասում եմ, «Այսպեսի հարց ունենք որոշելու, քննարկելու»։ Ես ձեր կարծիքն եմ ուզում լսել։ Ճիշտ է, որոշումը ես կկայացնեմ, բայց եթե Որպես ընտանիքի գլուխ։ Այո, բայց եթե մենք ծնողներով ծառը տնկել ենք, պտուղը արդեն հասել է, ինչու՞ չօգտվենք այդ պտղից։ Եթե մենք մեր երեխաներին կրթության ենք տվել, դա դաստիարակել ենք եւ հավատքով, եւ աշխարհիկ կրթություն են ստացել, բա նրանց իմաստությունը ինչու՞ չօգտագործենք արդեն։ Եվ մեզ ինչի է թվում, թե 17 կամ 18 կամ 20 տարեկան երիտասարդը չի կարող ինձանից լավ մտածել։ Ամենևին, ինձ թվում է մեր երեխաների սերունդը շատ ավելի գիտակից, ավելի ազնիվ եւ ավելի խելացի է, քան մեր սերունդը։ Մենք մեր երեխաներին տվեցինք անկախ հայրենիք, հաղթանակած երկիր, բայց ինչ որտեղ իմ կարծիքով մենք դեմոկրատ երկիր հայրենիք չենք տվել, պետություն չենք տվել մեր երեխաներին։ Նրանք պետք է կառուցեն դա։ Շարունակողը նրանք են, իմ կարծիքով մենք էլ չենք կարող ավելին անել։ Մեր երեխաները այս վերջի իրադարձություններն ցույց տվեց։ Ես հասկացա, որ այդ սերունդը կկառուցի ժողովրդավար պետություն, ինչը մենք չկարողացանք անել։ Որտեվ ավելի կարևոր խնդիր կար, որովհետև հայրենիքը փրկելու, պահպանելու, ազատագրելու կատարելու խնդիր կա։ Այո, մենք ծանրացանք, մեր սերունդը ծանրացավ այդ խնդրի վրա։ Իսկան չհասկացված հարցեր ընտանիքում եւ առավելապես երեխաների հետ, այսինքն հայրեր, որդիներ, այս հակասություն ասեմ, հարաբերություն ասեմ։ Իմ անձնական մտածումը հետեւյալն է. մենք հայերս սիրում ենք, քանի դեռ ողջ ենք, թեկուզ մեր երեխան դառնա 60 տարեկան, մեր երեխային պարտադրենք մեր կարծիքը։ Ոչ, իմ կարծիքով դա սխալ է։ Երեխան դարձավ չափած, արդեն նրան պիտի թույլ տալ ինքնուրույն մտածել, գործել, ինքնուրույն սխալվել, իր սխալների վրա սովորել։ Այստեղ մենք խոսում էինք ծնողների հետ, ես այդպիսի կարծիք ուրիշից էլ լսեցի, ինչ որ մեկն ասում էր, ես որ խորհուրդ եմ տալիս, հետո արդյունքը սխալ է ստացվում։ Հասկացա, որ ես այդքան չպիտի իրան պարտադրեմ։ Թողնեմ ինքը որոշումներ կայացնի եւ թող սխալվի, բայց ինքը վերջի վերջո։ Իսկ սխալների վրա կսովորի։ Կսովորի համ էլ գիտեք ինչի եմ ես թվում, թե մենք 20 տարեկանից մեր կյանքի փորձն է շատ, բայց միգուցե 20 տարեկանը մեզանից խելացի է։ Վերջի վերջո մենք մեծացել ենք խորթային սեփ համակարգում, որտեղ պետական սեփականություն էր, մասնավոր բիզնես չկար, այս երեխաները մեծացան մասնավոր բիզնեսի հետ միասին։ Իրենք ավելի լավ են տիրապետում այդ հոգեբանությանը, այդ կենցաղին։ Իրենց պիտի թողել ավելի ինքնուրույն։ Աշխարհակաղակական փոփոխություններ եղան նաև այդ ընթացքում։ Հայացքներ փոխվեցին, աշխարհայացք փոխվեց, ձևավորվեց նոր աշխարհայացք։ 91 թվին, երբ որ մենք ձեռք բերեցինք պետական անկախություն, իմ սերունդը մոտավորապես 30-40 տարեկան էր։ 30-40 տարեկանից հետո դժվար է փոխվել մենք կանգնած էինք հին աշխարհակաղակական մտածելակերպի վրա։ Իհարկե, պիտի նորին թույլ տալ, ճանապարհ բացել, մենք չպիտի խանգարենք։ Իմ կարծիքով ավելի շատ պիտի երիտասարդ կadrերի առաջ քաշել։ Պիտի տարիքովները զիջեն իրենց դիրքերը եւ ղեկավար պոստերում գուցե ավելի շատ համագործակցեն։ Արդյունքը նման դեպքում ավելի մեծ կարող է լինել։ Թող իրենց փորձը փոխանակեն, բայց երիտասարդ մտքին պիտի ազատություն տալ։ Որովհետեւ ասված է, չէ, փիլիսոփանները արտահայտել են իրենց տարբերից մտքերը նաև այսպիսի ձևակերպում են արել, որ երիտասարդների երանդը ծերերի փորձը, մեծերի փորձը պիտի գումարել, համադրել, հանրագումարի բերել հավանաբար։ Պետք է գումարել դրանք։ Ավարտվեց Արագաստ երիտասարդական ծրագրի օրվա նոյեմբերի 4-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել են Բերձորում բնակվող Տերև Տիկին, Մուշեղ եւ Մարինե Մովսիսյաններն իրենց փոքր դստեր Լուսինեի հետ։ Զրույցը վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ասատյան։ Կհանդիպենք